utangulizi wangu wa tatu sasa bado niko kwenye utangulizi sasa naja kwa hawa viongozi yatakatufahamu ndugu zanguni kuwa viongozi anayewachagua ni Allah subhanahu wa ta'ala na mimi sina haja ya kuzungumza sana katika hili sababu nyinyi pia mwaliona katika macho yenu ishatokea tusiende mbali tokia wakati ukasema mkulingana mm, na madebe yalivyokwenda fulani atakuwa rais kisha hawi mfahamu kulingana kwa njia yoyote wewe sema utakavyosema kumeibwa si kumefanywa nini lakini hakuwa yule unemtaka wewe lakini ukiangalia wewe waona kama ni yeye tu si hivyo eh kajaza kule makaratasi yenu debe lenu likavutwa kwa chini ya mkeka likawekwa debe lingine linjia mpaka juu ndio kule kuna mmoja kule kwetu Mombasa sio alikuwa pigania cheo gani ile klipu ilikuwa chekesha watu sasa sema sala la sio watu kwetu basi hata ile yangu hakuhesabiwa jamaa <laughs> asema ile yangu yenyewe mipya sinajipigia mwenyewe jamaa hata moja sikupata kwa mchezo <laughs> subhanallah lakini ukiyajua haya atahushtuki wewe haya nitakayozungumza ukiyajua wala hushtuki wewe sasa mimi ah nashangaa siendi mimi kwenye madebe wala simo huko alhamdulillah naangalia tu hivi utasikia tunataka mabadiliko ni kweli mnataka mabadiliko asikiza maneno Allah subhanahu wa ta'ala pengine labda waisoma Qur'an lakini mara ya kwanza huu hakika utaufahamu leo hajazungumzia uongozi isipokuwa uongozi ameunasibisha na nafsi yake yeye na maanisha nini anasema alipokuwa ataka kumuumba Adam alayhi salam amlete kuwa mtawala katika huu ulimwengu aliwaambia malaika inni inni ja'ilun fil ardi khalifa kwa hivyo anayemleta hapa kuwa kiongozi katika hii ardhi nani ni Allah tumkubali hivyo katika suratul baqara Allah akizungumza kisa cha yule mfalme aliyedai uungu ni adui wa Allah aliyedai uungu akapambana kihoja na Ibrahim alayhi salatu wassalam nyote mfahamu kile kisa chaanza hivi alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih kisha an ataahu an ataahu Allahu almulk aliyempa ufalme yule bwana pamoja na uadui aliokuwa nao dhidi ya Allah na mtume wake aliyempa ufalme nani ni Allah an ataahu Allahu almulk songa mbele katika suratu ali imran utakutana na aya qulillahumma malikal mulk tu'ti almulka man tashaa mwazijua kumbe aya lakini hata siku moja pengine ushakaa chini ukafikiria hivi tu'ti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha wewe ndiye unayempa ufalme na uongozi unayemtaka wewe na humpokonya uongozi unayemtaka wewe watuizu man tasha'u wa tudhillu man tasha na wampa izza yule unayemtaka ukampa utukufu na ukamdhalilisha unayemtaka hii ni kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf alayhi salam alipopewa ufalme wa Misri katika maneno mazuri sana aliyomtaja nayo Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru nayo baada ya familia yake yote kuja akasema rabbi qad ataitani min almulk wa 'allamtani min ta'wil alahadith alaya mahallu shahid rabbi qad ataitani min almulk ni wewe ndio uliyenipa huu ufalme mpaka hapa tumeelewana kwa ukimwona kiongozi yoyote na dhulma aliyokuwa nazo ama mwadilifu aliyekuwa na uadilifu aliyemchagua kumweka pale ni Allah subhanahu wa ta'ala na nikisema haya haimaanishi kuwa kuweza kuwa na sababu ya kumwondoa katika ule uongozi Allah aweza kujalia sababu yoyote akamuondoa lakini anayemweka na kumuondoa ni yeye subhanahu wa ta'ala sasa wewe utalipinga hilo utapinga Qur'an jazakallahu rafa Allah qadrak sasa nikisema haya namaanisha nini Allah subhanahu wa ta'ala huwaweka hawa viongozi katika sehemu mbalimbali kulingana na matendo ya raia wao raia wakiwa wema Allah awachagulia viongozi wema na raia wakiwa waovu Allah awawekea na kuwasalitishia juu yao viongozi kama wao kwa hivyo ukienda nchi yoyote ukamkuta yule kiongozi vile alivyo basi ujue ndiyo picha na sura ya wale raia wake pengine waweza kusema mbona katika nchi fulani usimtolee ushahidi wa vitu nadra labda intokea najashi alikuwa kiongozi mwa chini yake alikuwa kufaru ni kweli yaweza kutokea lakini sisi tuzungumzia mara nyingi ukitizama Allah humchagua kiongozi kulingana na amali za wale watu na huo tuna ushahidi katika Qur'an hebu tumwangalie Firaun yani huyu bwana alikuwa muovu mpaka leo mtu akitaka kuita muovu yeye hana kazi Firauni mkubwa yeye basi ashatafsiri maana yake nini mtu akakuita wewe Firaun maana yake ankunasibishia uovu wa kila aina lakini muona huyu Firaun ndiye aliyekuwa mfalme wa Misri wakati wa Musa alayhi salatu wassalam lakini ya vipi yajaje sikilizeni vizuri makini sana lau kama utaangalia makini ni kuwa Allah amewasalitishia Firaun watu wake kwa sababu alikuwa katika mustawa wake wa uovu na hili amelizungumza Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an aliposema fastakhaffa qaumahu faata'uhu aliwafanya wajinga watu wake aliwafanya masafihi watu wake na wakamtii na kumfuata kisha akasema innahum kanu qauman fasiqin kwa hivyo fawasafahum bilfisqi falidhalika sallata Allahu alaihim man yunasibuhum Allah akasema hao walikuwa ni watu waovu kwa hivyo akawasalitishia yule ambaye anasibiana na wao na uovu wao شيخ الإسلام ابن تيمية سيما والخفيف هو السفيه الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه خفيف mtu akiitwa fastakhaffa qaumahu amewafanya masafihi watu alkhafif ni mtu safihi ambaye hafanyii kazi ile ilmu anayoijua bali afuata matamanio ya nafsi sasa nitawarudisha kidogo katika tarehe kulikuwa na bwana mmoja wakati wa daulatul umawiya chini ya Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah akiitwa Hajjaj ibn Yusuf oh jamaa nyote mumtambua hakuna mtu asiyemjua huyo huyu bwana alikuwa ni muovu kiukweli alikuwa ni muovu kweli kweli sababu hata al-Imam al-Dhahabi katika Siyar A'lam an-Nubala akimzungumzia Hajjaj ibn Yusuf asema hivi wakana dhaluman hakusema wakana dhaliman dhaluman ni dhalim sana amepita mipaka katika dhulma jabbaran ni jitu jabari hajali vile anavyofanya dhulumu watu kabisa khabithan alikuwa mwovu sana msidanganywe bwana leo mkaletwa msalsalata aletwa kama yuasifiwa asi unasikia wapi ah, hakuna kama a ah, ah. alikuwa khabith khabithan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ambaye ni mmoja katika khulafa wa al umawiyya alikuwa akisema lau takhabathatil umam lau kama kila umma watasema kuwa sisi tuna muovu kuliko nyinyi kila umma utoe wake wajinahum bilhajjaj sisi ummati Muhammad tukawaletea hajjaj la ghalabnahum tutawashinda yani huu mtu kwa ule uovu aliokuwa nao ashinda umma wote waliopita kwa ule uovu aliokuwa nao mwovu khabithi Alimamu Dhahabi asema khabithan safakan lidima alikuwa akimwaga sana damu wallahi hajaji alikuwa akiwaua watu kwa sababu ndogo kabisa alivyopelekwa Iraq na Abdul Malik ibn Marwan watu wa Iraq walikuwa wakisumbua sana sumbua sana kila anapopelekwa wali yani kiongozi hawezi kubakia pale Iraq atanyosha mkono ambia khalifa bwana mimi wamenishinda ah watu mnajaribu mmejaribu kina siwawezi siku moja akakaa kwenye kikao chake Abdul Malik bin Marwan wasemavyo wenyewe ana stress ama depression amekaa mpaka ajishika kichwa ah watu wa hao watu wa Iraq hao nitafanya nini mimi akawa awauliza wale mawaziri wake nani aweza kwenda kule Iraq akaninyoroshea wale watu wa Iraq kule kila mmoja kimya Hajjaj amwambia ana ya amira almu'minin nipe mimi watu wa Iraq na kuomba nipe mimi nitakuonyesha Amir almu'minin anamwambia Hajjaj tulia mwanzo kuna mwingine azungumza chochote amwambia nakwambia nipe mimi mara tatu waliposema kuwa mimi niwachie watu wa Iraq akamuuliza kwani wewe waweza kufanya nini yule jamaa alikuwa gwiji katika lugha akasema ya amira almu'minin inni lilamwali jama'un mimi naweza kukusanyia senti kule sanake kodi zile na nini nitakusanyia senti utakuwa tajiri kwa kupitia wale watu walil arwahi nazaa'un na mimi natoa roho za watu wataniheshimu wale wabika ya maulaya nafaun na mimi nitakufaa wewe nichukue wewe njaribu tu hajaja akapelekwa wapi Iraq nenda kasome katika tarehe khutba ya kwanza ya Hajjaj aliyetoa ndani ya msikiti Hajjaj alivyoingia msikitini alikuwa amejifunika mpaka kwenye macho hawamuone hawajui nani kapanda juu ya mimbar siku ya Ijumaa watu wazungumza habari hawanaye sasa ushazoea Eh, kwani wampita wangapi hapa utakuja wewe utatufanya nini wewe mpaka kulikuwepo na watu wamekaa pale chini wakimpiga kwa vijiwe kuna watu bwana watafuta wallahi watafuta balaa kila aina yani ndani ya kile kikao msikitini kuna watu wamtupea vijiwe kisha jificha wamtupea sina hao wakurusha viatu wako kuanzia siku zile sana mtupia vijiwe yule kiongozi akatoa barua ya Amirul Mu'minin akasema hii barua hebu wasomee hawa yule aliyekuwa kiongozi pale wa polisi kama leo sema kiongozi wa polisi wa Iraq akawa yosema min amiri almu'minin Abdul Malik ibn Marwan ila ahli al-Iraq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hakuitikiwa salamu hapo Hajjaj akaanza kuzungumza akizungumza kuhusu Hajjaj sura yake ndefu kinaona nitakatiza katiza akawa yozungumza pale Hajjaj akasema wallahi la uaddibannakum ghaira hadha aladab mimi nitawatia adabu si adabu mlionayo waihakum risalatu amiri almu'minin tuqra alaykum barua ya kiongozi wa waumini yasomwa juu yenu na nyinyi mwazungumza hapo akavua kile kilemba chake sasa ndio yale maneno mashuhuri akasema ana ibn jala wa tala'u thanaya mata adha al-imama ta'rifuni ana ibn jala wa tala'u thanaya hawa ni watu wawili walikuwa quta'u turuq kazi yao kuiba highway robbers walikuwa wakiua watu sana njiani sasa mimi ni mtoto wao wale wevi wale walikuwa wakiua watu mimi mtoto wao na nikiweka hiki kilemba chini mtanitambua inni la ara ruusan qad ainat wahana qitafuha wa inni la sahibuha wa rabbil kaaba mimi naona kama kuna matunda hivi vichwa kama matunda shaiva na mimi ndio nitakayechuma wa rabbil kaaba watu wakakaa kimya ba'athani amirul mu'minin bisayfaini amirul mu'minin amenituma mimi akanibebesha panga mbili saifur rahma wa saiful adhab mmoja ni upanga wa rahma na mmoja ni upanga wa adhab amma sayful rahma faqad dayya'tuhu fi at-tariq ama ule upanga ule wa rahma ule na upoteza njiani naleta upanga wa adhabu sasa mimi naeleza tu mifano muelewe huyu mtu alikuwa kiasi gani jabari na alikuwa hajali خطبه yake akazungumza maruf ya ahli al-iraq ahli al-shiqaq wan-nifaq wa su'i al-akhlaq watu wa iraq nyinyi ni waasi mna adabu mbovu nyinyi kila anayekuja hapa mfanya kadha wa kadha wallahi la ahzimannakum hazma al-hatabi muona vile kuni zinavyofungwa nitawafunga kama kuni wala adribannakum darba al-ibil nitawachapa kama wanavyochapwa ngamia ambao hawasikii kisha akagawanya senti na vitisho vyote hivi wagawanyie kila mmoja akapewa senti zake ushapewa eh maana yake hiyo tutoka kwenye jihadi kila aliyopokea yuenda vitani umeelewa kila anayepokea na wallahi yasema wallahi na apa nikisema watu watoke na mlango ule ukatoka na mlango ule wallahi la aqta'anna unuqa nikisema mimi hajaji mtu atoke na mlango si milango mingi tokeni na mlango ule wewe ukatoka na mlango mwingine kwa sababu hiyo tunakukata kichwa na nijaribu uone si basi hapo hapo na yeye ndiyo khatibu ndio yuwaswalisha wallahi alazim amaliza aswalisha asimamisha swala aswalisha akitoka pale pale mzee mtu mzima mwambie mimi siwezi nakupa mtoto wangu huyu amwambia sawa wewe mtu mzima kisha aje kuambiwa kuwa wamwona huyu ni katika wale walioshiriki katika kumua Uthman ila katika hili alifanya kheri huyu alishiriki yani eh? akaambia mzee njoo njoo nasikia wewe ulishiriki katika nyumba wakati alipokuwa kiwa Uthman hebu inama kata kichwa wallahi pale pale msikitini nje kichwa chini kisha ambaye kama mtu kichwa chake kizito kwenye mwili wake mtampunguzia uzani wake na kupunguza tu kichwa chako Hajjaj ibn Yusuf alikuwa ni dhalim sana dhalim sana rawa at-Tabarani an al-Hasan al-Basri sasa nimeeleza sura tu eh? sikueleza mambo mengi kuhusu Hajjaj lakini nimeeleza tu kidogo muelewe ni mtu aina gani sawa mshamuelewa asa huyu ndio tunamzungumzia hapa al-Hasan al-Basri an al-Hasan al-Basri annahu sami'a rajulan yad'u 'ala al-Hajjaj alimsikia bwana mmoja akimlani al-Hajjaj wakati yendo kiongozi faqala lahu al-Hasan al-Basri akamwambia la taf'al usifanye hivyo innakum min anfusikum utitum huyu kiongozi atokamana na nyinyi nafsi zenu yale mlioyafanya katika madhambi inma nakhafu in uzila al-hajjaj au mat kile tunachokiogopea akiondolewa huyu hajjaj au akifariki an yatawalla alaykumul walkhanazir isije wakaja viongozi juu yenu matumbiri wale kima wale mwahitaji ukweli ha tawao hao nyani sijui nini hao na nguruwe ndio watawala juu naogopea hao ndio watakuwa watawala juu yenu faqad ruya anna a'malakum ummalukum kwani imepokelewa huko kuwa viongozi wenu ni kulingana na matendo yenu wa kama takunu yuwalla alaikum vile mlivyo nyinyi ndio Allah huwajalia viongozi wenu mkiwa wema atawapa viongozi wema mkiwa waovu atawapa viongozi waovu أخرج أبو الشيخ عن منصور ابن أبي الأسود قال سألت الأعمش عن قوله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا نلموليز الأعمش كوسوي آية تفسيرياك النيني قال تكموليز ما سمعتم يقولون في أولي وسكي وكسمانيني وليوك وكبلين وكتكونا وفيوني قال أكجيب سمعتهم يقولون نلي وسكي وكسمانيني إذا فسد الناس watu wakiwa waovu umira alaihim shiraruhum watawekiwa viongozi watu waovu katika wao hivyo hivyo wakadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dha hivyo hivyo tuwafanya viongozi madhalim juu ya madhalim wenzao bima kanu yaksibun kwa yale waliokuwa kiachuma al-Imam at-Tartushi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Sirajul يقول لم أزل أسمع الناس يقولون nawasikia sana watu wakisema sikuacha kusikia watu wakisema a'malukum ummalukum matendo yenu ndiyo viongozi wenu kama takunu yuwalla alaikum kama mlivyo nyinyi ndio viongozi wenu watakaowekwa juu yenu sasa nilikuwa nikisikia watu wakisema maneno ila an dhafirtu bihadha almaana fi alquran mpaka nikajishindia haya maana katika Qur'an kumbe yako katika Qur'an قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا hivyo hivyo tuwafanya viongozi baadhi ya madhalim juu ya madhalim wenzao wakana yuqalu na ilikuwa yasemekana ma ankarta min zamanika fa inma afsadahu alayka amaluka kitu chochote wewe unachokiona si cha sawa mbona hiki kuko hivi basi ule uharibifu watokamana na matendo yako mwenyewe وقال عبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان huyo ambaye chini yake alikuwa hajjaj alikuwa akisema hivi ma ansaftumuna ya ma'shara ar-ra'iyya enyi raia wangu hamjakuwa waadilifu na sisi viongozi wenu turiduna minna sirata abi bakr wa umar nyinyi mwataka sisi tuende katika njia ya Abubakar na Umar tuwe juu yenu kama Abubakar na Umar wala tasiruna fina wala fi anfusikum bisiratihima na nyinyi hamutangamani na sisi wala na nafsi yenu kama vile alivyokuwa Umar na, na Abubakar mbona nyinyi hamuko katika kama vile Umar na Abubakar kisha akasema nasalullaha an yu'ina kullun ala kullin tumuomba Allah amsaidie kila mmoja juu ya mwenzake sisi juu yenu nyinyi raia na nyinyi juu yetu kwa hivyo hali huwa namna hii kuwa viongozi huwa kama walivyokuwa raia wao na kuna maneno mazuri ya Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika miftahu dar as-saada asema wataammal hikmatahu ta'ala hebu taamali hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala fi an ja'ala muluka al wa umara'ahum wa ulatahum min jinsi a'malihim katika kuwafanya viongozi wafalme wa watu viongozi wao kulingana na amali zao bal kaanna a'malahum dhaharat fi suwari ulatihim wa mulukihim ni kana kwamba matendo yao yamedhihiri katika sura ya viongozi wao fa in istaqamu istaqamat mulukuhum wakinyooka raia na pia viongozi wao na wafalme wao wanyoka wa in adalu adalat alayhim na wakiwa waadilifu wao na viongozi wao waadilifu juu yao wa injaru jarat mulukuhum wa ulatuhum na wakifanya dhulma baina yao na pia viongozi wao wao ni madhalim juu yao wa in dhahara fihim almakru walkhadi'atu faulatuhum kadhalika na kukidhihiri baina yao uongo uongo na khiana nyingi pia viongozi wao kadhalika وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم na wakizuia haki ya Allah juu yao katika mali ya zaka na nyinginezo kutoa kadhalika viongozi wao wawafanyia ubakhili kile ambacho ni haki yao wakazuia وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف نواكي وواو وتوظلوم ولو نوون مذايف بين ياو وكوظلوم حكزاو كتك معاملنا مبيشارنا من جنيو na wafalme wao kadhalika watachukua katika mali yao kile ambacho si haki ukichukua katika kuwawekea ushuru swalalamika nini walalamika nini na nyinyi wenyewe waovu Allah asema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mwanzo sisi wenyewe tubadilike kisha Allah subhanahu wa ta'ala atazibadilisha hali zetu huu ni ukweli hata kama ni mchungu lakini ndio ukweli ulivyo kisha naruka maneno maneno yake ni marefu lakini mwisho akasema hivi hapa pasikilize vizuri fa hikmatullahi ta'ba hikma ya Allah yakataa sababu si katika hikma hikma ya Allah yakataa an yuwalli alaina fi mithli hadhihi alazman مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز kutuwekea viongozi katika zama zetu zungumza zama zake Ibn Qayyim katika karne ya saba huko na ya nane zungumza huko hikma ya Allah yakataa kutuwekea sisi viongozi kama Muawiya na Umar ibn Abdul Aziz fadlan an mithli Abi Bakr na Umar wachilia mbali Abu Bakr na Umar hata mfano wa Muawiya na Umar ibn Abdul Aziz hatuwekewi sisi bal wulatuna ala qadrina bali viongozi wetu ni kulingana na kadri yetu sisi tulivyo wa ulatu man qablana ala qadrihim na viongozi wa wale waliokuwa kabla yetu walikuwa ni kulingana wao walivyokuwa masahaba walipokuwa wabora Allah akawaekea mbora kati yao wao na kila watu walipobadilika na viongozi pia wakabadilika qila lilhajjaj ibn yusuf sahibi yetu yakaambiwa hivi lima la ta'dil kwa nini wewe hufanyi uadili mbona wewe dhalim hivi kulikuwa na watu wakimfuata kimwambia mbona wewe dhalim hivi mbona ufanyi uadilifu mithla umar kama mfano wa umar wa anta qad adrakta khilafatak sababu hajjaj ni tabi'i wewe uliishi zama za umar ulimuona umar alivyokuwa mwadilifu mbona hui kama yeye afalam tara adlahu wa salahahu hukumuona Umar uadilifu wake na vile alivyokuwa ametengenea si basi umfuate faqala fi jawabihim Hajjaj akawaangalia akawajibu hivi tabadharu wajua maana tabadharu ay kunu ka abi dharr fi az-zuhd wat-taqwa tabadharu kuweni kama alivyokuwa Abu Dharr katika zuhda hataki dunia na uchamungu aliyokuwa nao ile sahaba ataammar alaikum na mimi nitakuwa kama Umar juu yenu nyinyi kuweni kama Abu Dharri mimi nitakuwa kama Umar juu yenu ay uamilukum muamalata Umar fil adli wal insaf na mimi nitaamiliana nyinyi kama Umar katika uadilifu na kuwa na insaf lakini maadamu nyinyi hamtaki kuwa kama Abu Dharr basi niateni niendelee